Kantuz kantu, Euskal Kultur erakundeak babesutako emankizuna. kizuna. Baungi etorriak entzule, gaur larunbata dugu eta larun batero hementxe izanen gara, kantuz kantu emankizun untan, eta gaurkoan ere diska berri baten deskubritzeko tarte hartuko dugu eta gaur gainera erritmo biziak izango dira nagusiek eh? gaur zesatek eh, taldekoak eh, ditugu gonbidatu gurera disko berri bat baitute plazaratu eta hartara ba mm, taldeuntako bikide hurbildu zaizkigu estudiotara Javi Rodil eta Manes Berzosa kaixo egunon Hau ba kaixo egunon hemen irratian gaude, entzuleek ez zaitu zeta ikusten, baina esan barra dut. Barkatu behazue. esan, esan. Banana zientzi zaretela, onta eguzu zergatik bananaz eta tximu ez dijo alako gure diska berria eta erronka bat eh, dakagu eta juten garen guztietara eskatzen diogu jendiari ba, bueno, bananaz jantzeko. Gu jantzia, esan barra dago ere, zu e, falta zaizioela, <laughs> jantzia. Eh, agian urrengo urtean e, ausartuko nes baina urtean egia san momentu <laughs> ba, egia san bananaz jantzea bizka zai egiten zai Ado, urrengo urtean bultatuko gaur dut. Eta bananaz beraz ilantzia, zuen diska berria aurkeztuko diguzue, e, ez nola esan, baina nahiko ausartak izan zarete diskaren titulua jartzerakoan, e, inoiz egin dugun diskorik onena, deitzen baita zuen azken lana, hortan ere, ze, e, jokatu duzue edo eh, ausardia baino, ez dakit, eh, entzun diska eta... Eta ikusi. <laughs> Egin dugun horrena. <laughs> Argitu beharra dago aditza oso garrantzitsua dela, inoiz egin dugun diskarik onena dela, eta inoiz egin den matematik digulako. Gu, gu egin duguna abintza, darri eta garbi dakago onena, onena badela bai. Bai, orain arteko onena. Ba, iruditzen zaizu errimoa sartuko gara, Eta diskako kantu bat entzungo dugu. E, amar, kantu zosaturiko bilduma duzu orain gontan plazaratu, eta ja. Bai. ez dakindik eh, lehen aden orain arte gehien entzun edo? Orain ez, orain ez, orain eta damagu gola e, eh, entzun gai, da ona, e, eh, zapeiat eta ezin jasan, bueno, bada ere eksito egiko duena bestia, baina bai. bakarrik horrela ondo azteko diska sartu benen. txe egiten dugu gure kantuz kantu emankizun untan, gaur esan bezala, ez esatek eh, taldekoak ditugu gonbidatu, eta inoiz egin dugun diskarik onena eh, esan azitzuli bazaizkigu, e, beraien ibilbiden ere sartu nahiko genuke, esango dugu ba, urteak deramatza zutela taldean, ezakit, asko zarete ere bai taldekide gisa, Eh, bai, egun bederatzi, bederatzi. taldean. Zortzi musikari holtzan, eta gero taldekidea manajerrona dela, be bai taldekidea. Eta inbeste izatean taldean, eh, zailtasunak ekartzen ditu? Bueno, zailtasunak, batzutan <laughs> bentajak igual, ez? E, ensaiotako eta da sekula dena batea igual ez gara beti da, kuerun suficientez, zeo zertan azteo, ordu, bueno zailtasuna, pentaja, ze mire. Bai, kostatzen da, gaina guztien artean egiten dugu dana, gu, gu pixa Juan Palomon teoria jarraitua, jarraituz eta batzutan zailago, baina bueno, beste batzutan ere badaka bere, bere alde honak ere, bagaraneko familia eta kuadrila lagunak, eta bueno, hori eskertzen da. Uh Eta ez baina biloker berri bat duzu brain, ez? Orain, bai, e, bateria berria dakagu, jokin, gilisa gazti, izan e, eh, pasaden urtean gurekin, azkeneko ibuprofeno biraren eh, bukaeran, eta, eta bueno, oso pozik gaude, merarekin. Zenorako garapena izan du taldeak astapenetik ona? Astapenetik ona ze garapen izan du? Ba ezakit, zartu inga pixkatez, ez, deno bezala normalan bezala, eta hori noin platanoz gaztegea pentsakit. <laughs> aurkitu dugu, nik esango nuke aurkitu dugula gure gure indarra <laughs> eta badakigula oain erresago nora, norantza, norantza jun. Uh mhm. -huh. Lehen eh, gauza asko probatzen genitun eta egun oa indik eta badude bueno, estilo ezberdinako baina orte jorratu zitugunak, baina ikuste gero zetarriago dakagula gu zertara, zertara guazen, den gure publikoa, gure naia, zerrekin jolastu nahi dugun. Uh mhm. -huh. Erritmo aldetik diozu. Bai, bai, gehien bat erritmo bai. Disko behar. Bai. Diskontan, eh, rege, eska, erritmoak e, eh, gaien direla esango zen edo ez baita ezpada? Bai, rege eta eska, beste pasadan diskarekiko, iuprofenarekiko behar bada bestia bazen zen rokeroa goba, ontan eh, alde bat erautzi dugu, eta gehien bat eska, rege, suin estiloa ere sartu dugu, bai, kolore txoa ba. Eh, bueno, beti bezala saltsa, saltsa, bendik, bendik gauntzat atatzean egarrit dapakea. Ba, beste kantu bat irutzen bazaizue, e, ez da genik, eh, pianistaren eriotza entzungo, entzungo aldugu. Ebi ez, pianistaren eriotza, bueno, gure bateria berriak egindako e, Joseba Sarrine endiaren olerki baten, oinarritutako abestia da, ah, oso polita. Pianistaren eriotza izeneko pieza entzun <laughs> berri dugu, eta alase, ba, segituko dugu <laughs> gurean, e, taldeko lana izaten da, sorkuntza prozesuak nola izaten dira, nola sortzen dituzte piezak, e, den artean, e, ba, taldean e, sortzen duzuen, edo batak gehien bat letretan e, indarrematen du besteak e, kantuetan? izatea, bon, nik uste kolaborazio pixka izateala, ez? Normalen bate bate doinu bat egartzeo, eta geho lokalen buelta gaitzekea, kanbiatzen dugu, den aldatu da jutea, otortzea, otzeon bezala bueltatzea, jakintzazu. Eta geho letra aparte ila. Orduan batzutan musika eta letra berdinen da, beste batzutan musika batena, letra beste batena, beste batzutan jakintzazu zein musika eta letrare erdiban egin bueno, denet izate. <laughs> Hor, zaio hau. Eta eh, ez dizu galdetu baina eh, nola elkartu zarete? Eh, donostiakoak zarete guztiak? Guztiak ez, hemen e, justu bane <laughs> zetromuilaria hor <laughs> ditziarra da, <laughs> bai, Baina bai, gehienak bai, gu <clears throat> gaur egun taldean gauden gehiengoak hasi ginen duela ja mabi urte edo batukada batekin, pola zinmaz, baste burutan eta behar bada hasierako intentzioa zen doainik edatea. Baina, bueno, <laughs> eta eta batukadatik gero pasa ginen elektrotxaranga batea, txortainz elektrotxaranga, eta ja elektrotxarangarekin bi urtez edo da mazkigunen, zain genuen ba, bueno, kartu ginen beste batzuekin, eta ginen genuen salto oltzara, talde bezala, zesatekekin, eta pues ordutik, garritzen dugu. Segituko dugu zuen eh, diska eh, deskubritzen, e, eh, amar kantu murgildu dituzuela esan dugu, e, gaiei dagokionez, letrei dagokionez, e, esango dugu parrandarako kantu horiek sartu dituzuela, baina beti ere kritika, sarkasmoa sartzen dituzu letretan, e, eguneroko ba, berriak eta eguneroko gertakariak ere kontutan harturik. Bai, noski. Gure letra, gure inspirazioa bada gure egunerokoa, azkenian telebistan egun irakurtzen duguna, irratian entzuten duguna. Eta gu, irratian gehien bat. <laughs> eta gu bizitzen duguna, eta beti saiatzen geha errealitate horri, ba, bueno, gulta bat ematen, parranda ikuspegi batetik, baina baita ere sarkasmo eta kritika, kritikarekin. E, eskatuko nizuek ez zuek aukeratzea kantu bat? Deskakoa zen Ba, jarriko ba, zenuketen. Justu kritikai buru hitz egiten nahi <laughs> ginela, ez? Ba igual, pozilea egin aiz, ni jarriko nuke, gure politikariai eskenita. Zer kontatzen duzu ekan Bueno, zer kontatu, ba, ba ingurun da ona, ez? Bestetan bezala gaino hau behitzat, e, eh, ba, bueno, daukeun e, egoera politikon inguruko... Errealitate urbilea, Madrilea, jungabe, hemen ere baditu gula politikari asko, urte asko da mazkitena jendei lapurtzen eta, bueno, beren potxikoak puztutzen ba baina kolaborazioak ere izan dituzue diskontan, za? Kolaborazio baten bat izan duzu, ebintzen? Bai, bai, izan dugu, pare bat izan ditugu. Alde batetik e, talkorena, talko talde italiarrarena. Bueno, ba, bomberenean zeuden, eta Bai. Eta guan genden, eta abesti bat kantatu zuten. <laughs> bota genien erronka bebe bai, platano ez zien gantzi, baina abestu zuten. Bai, abestu zuten, bai, bai, abestu zuten. abestu zuten. Zuek abestuko duzu, bintzat. <laughs> Ez, ez. Eta gero, bueno, gero... Eh, garazi, garazi ez naola. Garazi ez naola, arena. asko, Javi. Oixe. <laughs> Eh, beak pie teklatuak eta sartu ditu, eta beak sortutako teklatuak eta beak grabatutakoak. Ordu, bueno, Bai. Oso, nik uste beste toke bat eman diela behak behabilidan abestitan beste arroio dago. Esan barra dago artista autodidekta ikaragarria dela, gara Bai. E, laugarren estudioko lana duzue, e, eh, bomberenean eh, grabatu ze diska hau, e, ze nolako bizipenak dira grabazio momentu horiek, e, guk diska esku artean izanik, atzeko lan hori kondatuko aldi guzen nolakoa den? Bueno, <laughs> Luze, junda, hau igual, bestia baino luzeago, azkenian gu ibiltzen gara ere horre eh, produktore eta zea muguan, <laughs> produzio lanetan, eta bueno, e, txapekin grabatu dugu, Carlos Osinagarekin, oso, oso pozik, e, bomberokoekin elkar lanian egiteko gogoa ganeka baun e, aspalditik, eta bueno, ontan sortatu da. Eta grabazioa, ba, hori udara egin genuen, hilea eta udaran, zehar, e, ustelian hasita, direlan bukatuta. Agustu guztia pasata. Agustu guztia bertan basata, e, bero handiekin, <clears throat> baina esan barra dago bomberon badakatela igiriluku txiki bat, eta orduan eh, gerula asko. Eta frigorifikoa. eta eh, frigorifikoa, eta, eta bai. park eta guzti. <laughs> oso, oso gustora, egia eh, esan oso, oso gustora ongia, eta bomberorekin eta txapekin oso, oso pozik. Alare kuriosoa, eh, beti juten diela diskok luze, nik ezak izatik, baina nik uste dut, oen dela bi urteko entrevistatan ere, esaten gendula, bereziki luze junda disko, <laughs> gauzako ladi. E, sortze prozesua eta grabaketaren oso, oso ezberdina da, diote, bai, bai. zenbateko bai, denbora. Bai, bai, bai, e, zer ikusik ez prozesu diez, sortzea da prozesu... E, bukaezi bat, ez? Zu sortzen azte eh? eta bueno, abesti buelta egon lehik ezo eta sekula grabatu ez, eta beti abesti berri egin, dake batzea buelta, dake aurrera jun, dake dozak izan, dago kanbiatu, dago beste goza, eta jakintza zuzen nundik hasi zinen, da nun bukatzezun. Eta grabaketa da, e, azterketa bat. Osea, zu hauntza jute zea, eta zeukezuna grabatzen duzu, eta eta gure. Ola beharko luke, gero egia da, que, bueno, ba, <laughs> sortzeare grabazioan nazten da, eta ardun, ba, hilabete, beste hilabete, hor juten. Zala, xe, Baina bai, gu egiten duguna normalen izaten da, gu gero lokalean e, bai, e, aprobetsatuz dela soinu teknikaria eta balaka ekipotxo bat horrela grabatzeko maketa moduan, gu, bueno, jendiak ekartzen ditu, abesti ez ideia ez dureinak, guaz lan zen, sartze e, eta gero badakau aukera, ba, hori ba, hor nagailu bitartez, probatzea, haber, ditugun ideiak eta grabatzeko, aparte gu entzuten dugunaen e, jotzen dugunean zuzenean lokalean, ba gero bi atzeko dana ondo kuadratzen dula eta maketatxo horrekin joten gara gero ja estudiora. Gero hala ere beti estudion luze egiten zego. Zaiatzen gara, saiatzen. Saiatzen gara. Ba entzungo beste kantu bat, eh Jonki Rolari. Adibidez, adibidez. <clears throat> ba, ez dakit hemen, eh, bueno, esagutuko duzuen, Mujeres, Hombres y bersa, adibidez, olako telesailak, tele, tele 5 botatzen diuen, bueno, gure gorputzei buruz eta gure tripa egitzia eta asko gustatzen zaigula. Tripa zaindu imarra da. Hori da, tripa zaindu imarra da. <laughs> hementxe segituko dugu solasean, kantuz eh, kantu emankizun untan, e, diskako kantu zonbait zuen ditugu, amar direla orotara esan dugu ere bai, e, zuzeneko eta begira jarriko gara, e, dakidanez, hemendik gutxira izango duzuelen kontzertua eta bomberenean e, aurkeztuko duzue, biratsua hortik abiatuko duzue? Bai, alaxe, bomberenean hasiko gara azaroren amalauean, ja urkezpeen kontzertuaekin, manola ba, bertan grabatu dugun eta pues, bueno, gogoa genekagun bertan ere bertan ere hasteko. Ez da oso lokal handia eta hola familian edo karrekin gozatzeko. Ez da gitzarrerak izun mugik horrekin? E, Mui horrega, ah, peskezo, adio, hau irrati da, tatzan ikusten da, ondo, ah. ez txuleta, hau gehu, ben, ah. azpare, ah. nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, Bai, oi, eh, azarrak amalau, tolosan azten gila. Oida, nire txeti gertu bertu, eleante. Jek, eh, pozik, eh, bonez? Ei, plataneko. Gero azarren hogeita zazpian egon gara donostin, nintxaurrondoko kulturetxian. Hauzoan, abenduaren zeian egongo gara hau durangon, esan barra dago durangon egongo gara laurten eri bezala, duela bihurtu bezala gure estanarekin, eta bueno, bertan egingo dugula tximuarena egon guztietan zehar. Edo platanoarena. Edo platanoarena, ikusikoa. <laughs> Gero abenduak ameika dakagu bilbon, jotzen dugu, eta emeretzian abenduan oinatin, gaztelekuan. Eta gero jagurtarrilean amasei gazteiz eta goitairu ondarru. Eta, eta bueno, jarraituko dugu. Osatzen jugua. E, Durango izango zaretela esan duzu, e, Durangoko azokan e, egota importanta da, e, artista batentzat. Ba, nik uste e, referente bala, ez? E, Euskal Herriko musika, literatura, arte maila hortan, bai da, fetxa seinalatu da, eta deno juten gehan fetxa bada, ez? Orduan, bueno, ba, e, ikusle bezala jun izan du gala uste eta, bueno, guain tokatzaigu beste aldeare, ba, ematea, ez? zuke matea eta hartzea eta ordenet izabez. Bintzat ondoko ginitze egin, da ondo, ondo pasatze golegu da. Bai, bai, gaina, osea, polita da, azkenien e, luze egiten da, e, bai, luze, ja, bizka zartzen. Igan, e, e, e, e, e, baina hoi ba, ondoko ba, lagunekin eta kideekin egoteko sortzaileekin ere egoteko aukera badagolako, badagolako aukera ere ba, bueno, ikustea zure fansa dienak eta bereekin hitz egiteko eta diska erostea etortzen dienekin eta bueno, esker, polita da, eta ah, bueno, egon eh, behar da. Bai. Durango herri polita, ez kalamarra jan, amaren ditu atzuk hartu, bai, bai, bai. Ah, eta gore, bai, bai. ha, eskusa polita. eta banan, azegon goiz gau eta txalde? Ikusiko ikusikoa. Eh. Banana batzuk eramango ditugu, baina bueno. <laughs> ikusikoa. Eta kontzertuetan ere jantzita egongo zarete? Kontzertutarako ere sorpresa prestatzen egia, baina ikusi beharko da kontzertutan zer zera egingo dugun. Sorpresa dia. Bai, banan antema honekin problemak izton bera ematen duela. Bai. Zeo ze pentsatu beharko da. Bueno, bintzate eh, besoak libre dituzte. Hoi da. <laughs> Eta datak aipatu dituzte, baina e, eh, basen nafarrora, lapur edo siberura hurbiltzeko asmori baduzue, e, bira Asmoa, asmoa beti. Bai, bai, bai, badakagu, gainean nik uste pasa, oain ez dago la fetxa guztiz e, eh, konfirmauta, baina nik esango nuke urtarrilak kanbala edo pentsatzen egi prestatzen egi gala e hor kontzerturen bat, baina ez dakit oaintxe bertan ez nun? Ni oaintxe enteratu nahiz, eh? Osa, e, konfirmatzeke, baina bai, etorriko gara ona ere platanoak banatzea. Hala ere, daukeu, eh, zesantek.com, eta hor hor jartzen daude. Hoixe, hoixe. Nik bertan hori atzitu kontzertuk, jun jakiteko, osea, que lasai. <laughs> ba, azken bi kantuak entzun nahiko nituzke, iruditzen bazaizu, azken aurrekoa entzungo du orain, zen zuen aukera nutziko nuke. Ean, zein eh, hau zenuketen. Bueno, ba, oain eh, single modu dakaguna, parrandei buruz, atzo bertan eh, grabatu genuen lokalean <laughs> bideoklipa, laizterre eh, aterako duguna zapaiatik zintzilik. Zan duzu bideoklipa grabatu zuela, e, bideoklipak badira, zuen webgunean, argazkiak ere bai, e, teknologia berriak asko erabiltzen dituzue, zuen eh, lanaren e, azaleratzeko edo, visualizatzeko? Saiatzen geha, bintzat. Neko desastre geha denetako, baina seiatu seiatzen geha. Eta berez bakoitza daka batek Twitterra kontrolatzen duela, bestia Facebook, ni naizela, urte betez naizela sartzen, esan barra dago, Bate batek iratzi badu. Uste itxita, hola. <laughs> Gero 20, 20 ere... Mira, iz 20 ko. <laughs> Ardura duna kere bazo den. Ue itxita, hongo eta. Saiatzen geha, saiatzen geha, bai, bai, gauzak egiten eta... Ba, bueno, disko berri ontarako indeuna da, ue ba, fundamentuzko ajarri, obeintza, itxura dokena, gauza gartzen, juna hor du nintentzio zela, asigea. Baina geho, maiatzen kontzertu eta jartze azte bali Hori ba, Barkatu, barkatu Zaiatzik, <laughs> gu zaiatzik Gero jazten garen ean azte bururo, kontzertu egin Eta zea, baina, ba, gehiago kostatzeko bai, bai, bai. Berrentzea Dena dela, zuekin harremanetan sartzeko e, Zuen gugune gaiotzea da Bai, bai, hori berdan agertzen da Infoarrobatzesate.com, guri datzen izateko tan Telefonu bai Eta, edo, bueno, Facebook, Twitter osea, guztiak behiratzen ditugu Oeste la platano bilatu, eta platano edo fruterietan galdetu, eta... <laughs> Aurkituko dugu. Ongi da, ba, itzuli hor bat egin dugu, ezakitzer bai gehitu nahiko zenuketen. E, diskaren bueltan edo baduzu zerbait e, berezirik aipatzekoa? Diskaren bueltan ez, baina guain platan jantzik uzate. <laughs> Argazkirako, bintzat bada Esango izute, erredaktore burua dugula hor, galetuko jot, ean bera presden. Eta bera pres bada jantziko naiz. Vale, ba. Bo? Vale, ba. Bo? Ondo, ondo. Venga, va. Erronka, <laughs> erronka. Erronka, erronka. Onda, onda. ba, placer bat izan da, eta kantu batekin buratuko gaurkoan. Eh, esker mila, onar hori izan da. Esker, gazko. Esker. Eta biratxo ongi abiatu. Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna.